Шырға житчен азар бізер жилдыман ағырчы. Үйдекедесімбе кардадытын вырынзіне керт тұлдарза кубаларе. Ире хиріш кына шил пыртаклыпланчы, тұман вешме жарынжы. Анжа хевел духны хышын уярцага эриде, калама жук сивитре. Уллень-хуллень варгажаган лыпка жилде, тула духны духман пит кучран ярза илейд. Шивче вешлі чернизембе татса илзе брахасла жібідейд. юр хыраган магара, Тагам хаяр сазыбачынче. Эз магар калаға, чунлы чун чунзыри, теревал. Магар пушнешеклері. Бір кереже ұссайлыны юрада аяққала ұвыдаймаре. Апла, ченешінде маргай пенес! Тарын керде ашқалаза ұнумне шитсе да жылисор. Кыштырда хымай бе. Мінлі жубадыр. Күрех ним тупса калама аптырары магар. Лисор засыне ее бек пульжем. Сымаха пырма ұстай кенес. Чубассе булевал, чубат пыр. Ман мары жегу, дезе, келзе бұғастерімді да. Магар вол мінберге сымақ не білетте, анчақ түре хунчинчен калама хыраре. Санбек шиннах манас марчихе терем. Лисорына хыяккын бұқса Те елік пекке де бұреккен мәнзан, магар. Түрізіма ғумынже, мән челі юнда. Рашта віртсі ғайныне, манна бек тойынать. Раштав. Иртір жавға. Иртірлі. Тывады денгерен, вуны денге житрі. Магар картак сіксейлчі. Аплах марбул лисор. Турра бәл. Турревал на юрадарақ парать. Твады тенгерен, вуны дерінде. Процентта манза кайрăнним, эбе ăна çĕçепе картсах пыратăпçке. Магар ӹшлеме чарынза кережи жіне таянчы те ассынс заячы. Параймасты пача лисур. Шагындах шақса хурзан да пу шинчех Хывақ Хывах шухышла, укшине ништан тупма жук. Тадах шуги? Пәр вырында хытса дырза ши шағыржы лисур. Кивжен шанзабар варазана, көржі дезеховна Уретник шаптарасран херхенине пілмелезан? Хыжан булайт. Шилленмелек пулзан дұқтырға да. Тебрерне кеттерес пул, лисор. Лисор сасы калле хайырланжы. Сан ұқшу пұру жүк кебе маны шук. Мана ұқша керлі сымақта Кажарда, хал мастып. Йоре, ан баре пень. Суд жыраза елі бір. Суд патне шидерес марчы лисор. Пледен ветха, йылана бушлари макар. Ундан тура сен за тюбенелле бăхса илже, тин варман вăрман хышинчен тухса на хивел, юн юхтарса магырнă евер туйнать. Ун баденчен саплык пекпечек пелет тады гизем хыбаланса кынтырылла шваще. Каскассын çр жумепе шанах пек юрвеш келет. Урам хуши де пит кижем. Пур çрде керт тулдарна. тулдарнă. Шурт ерзене зем хушшипе юр саларнна да, візем тымба шылза журатныбек курнаща. сорда заматлыға шуғы пульчем. пүлжем. шинчен шухышларя шларевыл. Анчах магар лайық сестре. Лиссор малтанхибе хайар маренде кыштах шем желнебек. Юряпла. Теревыл тұрзан-тұрзан жүлеле тұратны керек шухине андарза. Тебірерне кетсе бұхам, анжақ асту Унчух варавун биліктен кебаттнелле де жывғарадь. Эрнерен де тупса бараймазан. Суд разай илмеле булать вара. Свидетілзем, хадерман. Упрамда бөре, ытты де, Асту, сымағым тимер, тадықлы. Магар хыразай үкре. Эрнерен ұқша тупса барас шукине лайық плетвіл. Мен вас Мәншән бір күнне күжікпа бірлі хусана тұқса қаймарым жи, тесе де шухышласа пықривыл. Ним тума аптыраны бемагар лисор умне чергүшлензе ларча. Ан підер лисор бұл. Ха жинех не епледе тупса бараймастып. Укша вырыне тем дезенде тем туза бама хадырзана. Апла. Хадыр деден. Ели таврала пыққалаза үзірзе илжі лисор. матне, Керек айдар еппень. Тархасласа ыйтатып! Лисор шын шынкалаша бұшлары. Юре пень, тагамар, хамыр ял еш, теревіл. Кажалаба пирин бада бұрға, пір бар выбыр. Эш тумала бұлзан, бұрадып. Лисор кайре. Пүртрен мавра жупса дұхры. Міндері, ұқша айдат пул, шавын жына келні. Итмата Тада міншін жүретер, термагар ұда халгіндені бекшеш хуравласа. Качпа хайбатне бумагалары. Мен думажы. Мінне хенне каламаре, укша берги, темін тудармалы бұр булас. Кайза пыхмала бөлінде. Кай мазар. Эшне туза бары тымырда, укшине ништан тупма жокшке. Шапла жаммавра, шапла. Кивжине гайчень, пазара тухса уттене ваттызе мавалах. Мавра бүрдегіне ғышын, магарга лехкері жібе юр ұвытма тапратрем. Мен думажи, мен ішпе, деген жуғыш магара каш бұл ішін каныш памаре. Хаттяш табырзанда, керек мәнләш тұтсанда түрек шаваза келейді. Хайлі сору мүнже пармылы бұлны ана пұшы пашырғандарад. Хра-хра, юзырын кече кечевіл паклак павыл тілне. Тәттімленне нумаях пулмаш пуленде, лисор жывырать. Вăл алык патинчи вырым тенгел жене выртнă да, ним туймие харлаттарать. Шилге кебепе ăшă тылла темне те хывман, шыбадыне те салтман. Лиссурашшы, паклак Павыл, кымака са шинче пӹччине шухыша кайзаларать. Магар бырза кірзен, вăл кымага çине хывса хуну хура кăçатне илсе Ундан магара малалайыцаларма сынніх ғывыл не варада бұшларым. Тулдан ли сорамышы шынны салат пытты етса кеже, ана камага умжи хурана бұрзаячы. Тур жырлақтыр, шыварны шидесі дейінже мар, шартлама севедірать. Раштаврада күнбек пұлман, пулман, турлегі жалбурне шын савілерестет пул, Дерывал, лис сорта вранчым. Э, магар келни? Дервал Ундан йывырын анаслакаласа сідел батне бычы. Есанне, э, хадірлесі бар бере. Пырдак шығырка сұхур!» Ыйғыласа себе мұқыртатса амышне темін хушривал. Паклак Павыл макара хыйық сідел лартре. Ирцелар, ючын марвет, хамыржын, тезе хыйде унбаюна жарақ керзеларчы. Матчари подаран шинжі пралукпа жақса ялын лампа пюрде лайық шудададь. Урам енче чурече хуппизине хупса хуныран булас, шыннығанды зем еребен ирілмеді дынна. Пүртре ұжы, анчақтағыш кедестрен шырышны перенезен кавагарна шыржи тұқсадырайды. Лисор амжы сидел жіне тебелден чаптулы кәржеме тұлдарына четверткілен жейілзе бұрзаларды. Шығыр жілізем қассағучы, лисор сидел сұндығын жейін, там курга гварча. Бұр деп сыбар қабырдақ, дәрі Ахальти питі хый усырын, имензе гына лараган макар шакна курзан. Мен берги. Мен певізе мана хыналашы. тадақ тебір барыма кереді бі. Пірінчен хыдылман, тезе жынче хыраса үкрем. Келенчерен паккене учн ұшман, хватлы да хаяр кіржеме шыршы тапса духря. Лисор ана куркаба тулдарза, малдан малтан хыйыштрем. Пірле бұрынар, лайық бұрынар. Ундан тепле тулдарчы. хамагар, хамагар теревал. Магар ним тума білмері. Чарманма келімарчілі сұр. жын бұлзан, мен жагес, тавдабуш, хывыры жыр. Аран каласа бол. Мен чармавя болдырында, тыт шаклаттар. Ирексерексенчілі сұр. Ара, хамыр жанда капла, хынадавас щук. Әйесі, әкерлі жадан күшт хермелік ябалашын, үшсі барынде, мен турт турткалан задырадын деді. Мағар да турдын залар жиде, лиссорына шабақ та шалт тұдар жым. әлғашы нумай вақыт хуши әшмезір бұрынныран, телесорзен ми хватлы бұлныран, магар чазақ үзірлзе ғайры, жы, чілгі шывари ұшылчы, бұлхай недемле шамалан тұткала бұшлары. Әз мағар, па жармана шиленмерін бөліде? Сазады кетмен сымаха хускатса яжелесор. Жүкшке, мәншін жүлленес. Есім мар, э байыплы, ховаран шилленер, дермагар. Шаплада, ончухне біз марчы ұрықшын на дарахнычы. Утне жетмен дорды не бұл жылыл. Э біз ана ұқша дупса барасте деп. Укша? үрген мезен, шавын ба келмет зана, мана юлдаш керлі Юлдаш. Лиссор хыйын вутпек шунза драган хаяр көжесімбе магара хыттен тіллесе бұқыры. Варам. ачана каймалла. Пазарла лачана Леш трахтир тыдаган хужана бледни, шавын батне. Тері. Мін дума. Вот датма. Жак вғытра магара, паклак Павыл ос паматыдынчым. Итле мага, тері бұл вырымын кагырза илзе. Эзер шамрак, Пурынма пілместер. Укшавал яматран тупын маш. Укшана на вайба илмеш ук пулзан, шылба дубас пулать. Эс пиринбе бірле бұлзан, нихшанды аптырамастын, бәрі бірінбе шығынза ашлемелле. Сана жанма булать магар. Ажубеге хлопка эс, шавлаза жүреме юратмастын, шавынба сана ырыдавас тет бірінде. Кайза Майлғамар, прегігіні шлетек кессе тұллы ұқша. Тебір күрға кіржеме бұшатса, хой-хышынақ мағарада тұлдарза бачылесір. Каят при? Хожан каймала булать вара, үйтір мағар. Халех тұқса каймала? Кежерейхи, мен жын апла, бұл пазар ченел керешин. Апла, кежерех бұлзан, темле вара, аптырар мағар. Білместіп, маврана да Сидел жіне мағар еннелі үбінзе чавзаланы лисор, ерепен түрлен ларчы. Пымазан! ерегі!» – дері бол. Эппі ченде қаядып, барым намінле барзататын хамана. Кажараса дейдін бол, шок, магар шалиш. Эпі зана хергензе қаладып. едін бұл зан, сейстрым хал, әзі юрей қытланадын. Юря, ну май ма бар, мне тарабар епін. Магар жуғышызем патрашын загайрыш. Анна каллех лисура укша тупса барасы хырада бұшлары. Суд тұрық шүреме тапратсан. Лисор унран виштывады худ тыытлара шыраза илме бұлдарад. Немле калачу жуды Магар ынхаль майгельне вғытпа мінледе бұлзан узы курмалла. Инге креншылы нас бұлад. Магар тада пырдак шуғышла тачы. Лисор тем магардадать. Ачана каймалла. Ундала жайлзе духма бұлад. Лажа? Мінлі лажа. Ара, вұрланы бұлма жевіл. Шок-шок, лисор, керек мәнду, анжа хебі унбек хура шре сан юлда жупулаймап. Эх, шок-шон, ебі зана кезе, тұқса қайғындан. Магар келіне чирлі шынбек тайгалан забырза кече. Мавра калама жүк тіліннем. Мен бүлчі, магар, ара, әзі үзір мари, дәрі Андағала. Хыбаланзақ тум дересіне хывзабечі мағар. Ангала дедіп шав. Темде болу көтін жере. Тем күрзадырын күшік бұрнышпа. Ах, туры, тада мінлейінге келзі жапры жи. Сексек чітреме дүдінші мавра. мага карниз ішінче, тәдім мұғырландар задыраган чып күш патне бұрза хойуне андарчы. Магар жүре хурайне, Тур жумне чыргушлензеларже, чарынма білмесір сұқ-сұқма Ондан Ундан жүрде жердене каяла бұқсайл елже. Келзе сұқ-сұқ езіде, ұйт тұрыран, айпан дұу береде. Дері боларымне, мне. Мәскер пульжы сана кудері, ұтласын ұйылманшке. Куртамача, не, курманныне, унбекинге крен туры зықладыр. Чылайран тен келдума бірақса жіне Ундан шине пырзаларжы де, лиссор хыйне епле эштерзе үзіртсе, ачана лажа варлама илсе каяшын пулны жинчен каласа бачым. Шырлах туры, чанахи! Хывырт-хывырт сұқсықса илчі вара маврада, шынзене шанза пурынезі, лажа варламақ тети вара. Веллере деп тет выл, хыйбе бірле вырра жүремезен, эфидіне лажа батне деп». Эз алық падинче пурдыба хуралтар дед, Аран-аран тардым, малдан малданықы воды татма дет мана. Шені пүртлартма ұқша керлі дет. Апла, шын мар выл, лесор. Кашқырдан выл мавра. Кашқыр мән. Туры вылеге выл, шылықсы нативе шок. анжақ күнбегес. Тем бұлзанда шынна мені анхарлах, тем курсатарын лесора пірледе шанмажок. Бұлны-бұлны бұлны хыяматне хамырда булдыр, қовна жілен қалда каяла сирилдердеші. серілдердеші Құрман бір зымақ. Шәр мана жақындақ, маншывардан кусымақ тұқсан. Пөтремір вара, тур зықладырақ. Кебір худсықсықса илчімавра. Вара візем калех икіште туруш умне чергушленцеларза да тапратрыш. Кебір күнне магар, шырға жібе күш хупса курманскер, Пачыртанса тухну кушүлне шыла жыла, хызен не кардаран чаватса тухря. Мавра, юржине кайза юксе йываланса да пратря. Чун зарышын бек пулза щитрі магар, лиссорзем батни әнебе бірле. Ана гурзан лиссор темінле сазардық хайырланза, севінзе гайры. Укшажын. не тере магар, самагезіне шыда-шыда. Лиссор ун әніне бір зымақсыр илсе үлчі. Эрнене яхан келген ништа тухмазыр бұрнат мағар. Бұзық хуйғы хышын шын умне тухмада аван марбек тойнатына. Юрать хаялда үрішінсен бур. Бізінчін чимала магар учителе ғурать. Учитель келетте магар батне темде бір үтса білмеді Магар ана була евір шухышне урхине лезереть, Кулинхи хуйхине манать, Әнер учитель мавраран салдак юризем шырса илчче. Чувашсем хызен ывллезине салдага мінле озатса яны не елдах ытса білже. Паян вылмагардан. Савыш кургемменнле пушлаза не ытса білже. Тем дума кирлішке візімына. Анжақ магаржын бұлзан пұр бірек мари. Унжын ебан забылдыр. Ярасты келмешінде учителі мағарын хызен бәдінжен. Магарба учитель шапла майы бен шеш калашсаларны Взем батне аслы урамра бұрынаган савалей бұрса кече. Пәчік пуган жінче шыбада терзел араган макара савалей темжін питесіна сабахрем. Мілейнгек пулнысына макар. Чилимерім бұлевет, мені радать, теревіл. Шукшке, немде булман, тере макар ним калама аптразы. Шук, ес макар улжынны, тере савалей тадах. Сын душ фурса темле, ывынныбек. Чилесе чилеменға. Шыбадыне бірақса, варымын сывлазы әжімағар. Шитмен бұрныш бідірейд. Әнезер тұрза юлдым вет. Әнезер? Сутса ядыны. Магар савалие әнене ұшта шаватса ғайны жиншін қаласа бачы. Лүс сор пырса пұрса вара. Дері завали. Ай-ай-ай. Өліне кетмелі чынақта юлман иккензан. Пәледеп. Хамда жакланса курны эпфізін танадыне, Эпте візіне була санбегех әнесір тұрза юлдам. Эсі тадам міншін. Чылай булать хаундан ба. Эбәлі сор ашыне пірлі әне сутса курдым. Малдан чиберек, ергелек калашса келешірімір. Хаги перги де алатытсақ тадылдымыр. Паклак Павыл мана укшине памаре. Анхыра, нумай кеттермеп, тупса барып тере. Эбі ба, келішрем. Пұрнат пұр, пұрнат пұр қайхи ой хердет, тепри жидет. Эп пірмаяқ пақылак Павыл ұқша пұрза бараса кедедіп. яныран ба шур жолда жетірі, ұқша жоқ. Қайрым батне. нечен кет, тері. нечен кедедіп. Эх, хей, хай, хей, пақлақ Павыл манба қалашма да бірақыры мінлейне ұқшы ұйдадын жақ, еп немінде білмес деп, тіліктіленедін бөлес, дед. Аптыраза житнебе, арымба ексімір, әнене қаяла елзе келесізі шутларымыр. Кудыран чен, тұрандарны жын, усраны жын деп, парзаяр деді павыла. Мен, мен барас, үй!» дезе күжу мінжех дүн жевыл. Ундан мана, сағайын жын пызық шымы елзе жеде, Акша кавылсан ән паладыны, кирлі бұлзан үлзігай тек жүрейдін жүредіндері. Шапла сутрымда вара ебәйніне, кесіне пір бұз ұқша кемерем. Кузымаға разумовта вырындан тапранмазыр итлері. мен, пұса жізі яны, кезі Шіне жав, хой валурығы не үліне болнам. Міншін суда памарын. Эх, Вашлей Петровч, сымахне шыппангалары завалей. Эбі візіне сутпа жіне тұхны Тухны тухман, эпте вулыза жупрымға. Анжақ мен даван, шыған күшне шыған шыдармаш. Килчі жінде контордан, хам хышырнақ перзе житреш, ыт каланжи буланжи дөреш. Кайрани, шер кажибе паклакпавал банже, упрамеде ондақ пулнам. Юрлар іштет, ташлар іштет, шынны мына лайық курна унда мен буласы пурде болна. Баклак Павыл тап таза. Кагай бит тутла бульче. Тезе жүрері выл. Тур жырлағақ. Тем курмаллада пулешав. Хаш сывлаза магар. Петрам шав узалба хланзам. Келегай гайма ура жіне дырзан, Василий Петрович магара кетмен жырдень вуны денге укшағылар затыттаржы. Чимха, езі мана Термакар. Міндума. Кайзабар ли сұра. Әніне шаватса кіл. Тері учитель. Техник жанда взен жуне аншықлан. Вашли Петрович. Илес мар. Аштан тупса парай беп кайранзанан. Юре, юре. Ибір икс мыртакамзен мар. Май кілні жоқ майлаштара бар!» Эбі занран лісор бек процент укшишырас шук. Илзе мара магар. Пулы жас течке вылзана лапкан худшынчы жаки савалейде. Тада, хамда паянақ тебір вуна деньги тупса барап? Чим резир. Мен, манжын, изир айыплыйым. Айыплаза каламастап, эбі санбада әшпе келіне, калашмалы бұрзанба. Магар батне савалейчынласақ әшпе келінімін. Вол шамыркранбах витрете плегенскер, нумайранба тимір жылашы лартмаға дірленейді. Сундал да, муладук янна, тада энергіна, віргішілеме базардан сыран тупса таврынны. макара мағара хыйбатне темір жылашы пурама жінешін. мар да, иксімір пічіккен майлаштары бірі, дед. Халя выл мағара шавыншын укша барад. Таш ты мар, үттіне кайра майлаштары бір, дед. Лайық ол, пиде лайық, мұхтары жакеше разумовта. Бірне бірі жавын бек пулышмалан дезірен. Пулышны Тавдабу жеппензере. Шамалансы влазе макар кардинех. Твандран хақлы бұлтар бұлдар езерманшын. Чебер бұлзан, ман мапха. Магар жыл шинже пірмаях разумов шинчен шуғышла забычы. Бұлат фетлайық шын, мендері ұры камалла. Вырышынны жау, учителі. Таштан аякран келінескер, паха, мана хергенейді. Христосына тазасы ұлышпаны. Поржын земде ұнбек пулзан, и бирдешін шудінже жүремелле, деревіл. Хутланы майын магара шандалықта ашытса, чеберлінзе бұнын дойынжы. Учительбе савалей дұны ана шут сыр савындаржы. Савалее бұл жас бұлать, лайық де пуледе, жын, Лаш пурасы темехмар, қасқалы бір еребен, дед Макар. Анча хунын шагын бектулли кымылі часақ сүнзе Вол Вұл паклак Павыл келі умне читрем. Мінле хойза кемелі живзім батне. Мін калаза тәге жи, пачах урық тәрлі шухышсем пытражынма тыдын жишмагарын пучынчы. Ағы выл лисурдзен хапхи умне шитсе тәжіде, унгун бахкалая. Урам хушшы шыпах. Шинзем уткалаза жүрене курынмаш, шагы магара самаяхлы пландарчы. Пуллинда тада. Хамені, дәрі бұл, ұқшыне барзақы да, ингек шағын бата салдыр. Магар пәчі калинке кені ерзады трем. Ал үзем жағындағы темесі сечі треші. Мен капла келде де візем. Вот ұныш сыр ябала, әнізіре қаймала жи. Келгарденже сызардық шынса сейілденже. Кам ұнда? Хапхабатне ұтса бұжылі сұрамыжым. Эбігу, Макареп, дере Эбе тіксе бұқырымда. Магари жақ, эбе тагам урықшын бүлдезе. Каленке еребен ұжылчы, шыдық жин, магар бұжы жіне алзаду лебек юрчымыркі катылза юкрем. Перін бадай, кам Лі Ли не келдімде, келдекші жи, сымақ пұрчы. Эппен хыне тұр адамға, нычывыл. Шынза күтіне амыжы каленкене калек шал еншен шақлатсақ барчы. Нумаяқта иртмере иртмері лесорза сейілдінжі. Іштавыл, урамрахи? Үйтірывыламышынчын. Урамрақ тұрат каленке өмінчі. Мән жеңгемеш тады. Емчін меде аптырарым. Лесор хытын патни хапхабатне ұтсабыжы. Мағаравыл ұйғылы күшізімбе тінгерзе бұқырым. Кәрді да, кама дырадын. Магар хыра-хыра кардышне кірзедіжі. Лиссор зырбушне халі ондаурық негамда жүк. Аслы жінже гына темлі еді кывак пыржызіне сідірзе бейдече ендеп шынза шүрманала тұқсадарчы. Но, мәскер зана! Магар умнех пырзады Лиссор. Мәнгерлі! Эбі, әне батне келдім, илзі ғаяс дедіп. Әне? Мінлі әне керлі зана? Араха міне, эбі зана укша барзағы варадып, не де дүлледеп. «Ха-ха-ха! Итсе қайсан керзедуқ теші, шана илтниес!» Терелі сұр дүрек. базар не қайда? Шыра! Хаваны әнюне! не трахтере хилзе Магар урық түзе мерім. «Аплай пень! Ширин мана! Чымламазыр, чирелешітсе ядын!» Деревіл. Ундан магар аспек пулза Лисур умнял изембе саргаланза пырзадыжы. пэтнех пужибе пужибек пин лучше. Эх, только шинмарес лисор! Кам, эби? Эби шинмари? Сазарды херзегайры лисор. Эземен, хамыр гилех мана мышқалама гильдени көлмеш худайшы. Юра дяпла, астывын! Пиделай хастывын эсмана мана магар. Сасу духну бұлдыр, епсіна! Тухса кайман бадымран пшал! Калинкерен урамалла тухнымагар, пушне касса бек, юрек килне вештерчем. Чилай шатлама Шатламай хелсеви вырыне, кушулебе кулаган чурхи ажы кунзем келсе шитреш. Учитель каланы бегех, магар тек хланма пужи бег парахре. Тембек жывыр келзенде урых везем батне ура ярза пусмаре. Ура ярза пусмамар, Магар керек хыжанда пур жердеде лисордан мінледе бұлін паранарақ жүреме тұрышты. Лисор хыйде, магар батне урық пымаре, укша бергиде, әне бергейде сымақ юмақ тапратмаре, ништан немен шарламарем. Мангун умен, аслы тебе әрнінче, салагай жіні зем нумайышы чергеве жүреме Магарда бір кашхине шағын берге армебек алашса сабықры, мавра куншын Каях магар, кай! теревіл. Шеш сағыр жул тебе тұтман вітезі. Инге кете шағын жына келе деден хамыр жіне, кажартармалла жылықне. Чергеве кайза тебе тұдасы мағаршын халичен курман шыне ябаламар. Волунда темеже хутта пулза курным. Чергюре вғыт мінле иртне ана сезінмерді. Кежехінде шылықне кажартармалла. Малданхи күнсінже хыне хыйлап кыдытна мағарын сазартық ашчиге вырға бушлар. Шылығымсын пұржав. Мінлі қалаза баразына пантелей бұба. Шеклінсе шуғышларевыл. Анжақ даван, Туру мінже пурнеде түрін қалаза бамалла. Бұдарза тұрзан тада бұзық шылық пулаттеші. Шылық кәжартарма түдінзан. Пантелей бұбана малдан халиченхи беге херес чүптударжы. Эй, тура темір, Иисус Христос, таза святой сылдыжы тарғасладып Үгітлі деп сірін өмірда, дезедемже же сақсақса елче мағарын хышын. Ерзіршін зән сымақне итлемені, узалыштыва ганзіне хүделемені, өйтре бұп. Те пантелей бұп пейді де тингерзе пахныран, те хайтуна айыпсіне аза мағар жүре шақвы хытра темсізсе яштақчик сегіратры. Сазардығақ, немде калай мазырвыл, шамки жіне тар бір жесем тапса Мен қалам мар каламмаржи деген жухы шишінбек шесейл жуын бұжынже. Пантелей пуып, магар жапла икелензе түніне часырақ сесірі. Но, мән ме болдан, магар үлтміш бүлжім. Кем дерін, үлтсе юлаймарым, тізе әжім. Ши варза таратан, шиллензе гайры боп, бұғыра марес күнда, торызу жуымынже. Эпіхам ашымра турымдағы. Туру мінче жылыға кажарттар, таза чунлы етемін пурнеде түребе қалаза ұзал узал ваған зімбе явышманы. чав, терема карар наран, яважа сиде бұлны бұл. Тәрәсіне қала, сана күнда туры етлет. туры есуй ағаланы неде, тәріс қаланы неде видер күрад. Мағарын шырейте бір ұратса қайры. Анчах тұрыран емде бұдарма жүккене аза илчі. Эх, пачышка, кам біле чав, дере вара. Шылықлышын земе бер, хош жүхне бере шуттан земде астарашы бұлмалада. Но, балырмалахи вашланжы бұп, болмағарбап пошылдатса гына кала жабушлары. Кала, кала, кунда езі таштамар, тірісіне бұдармазыр каламалла, тұры жавна Макар пупа, піргашхине, лиссорхыне лажа варлама илзе каяшын пулныне, волыш мінле бұл заитіне каласа бачы. Шапла калас пулать кунда, тере вара панттелі буб на мухтаза. Ундан тада, «Эй, шүлде темір, шылықлы жинжеріне суд туза, таза швитой зывлы жібе, тазадам» дегелезе, макара кале хиквижі худ херес чүп Сан жылықна атте дуры кажара, тезе әнендержі. Юр ирелзе, тазалза пәтнебе бірегінде. Тарын жырма жатырзембе хүйді вырынзінче кына юлгалана. Юрдан тазалны шул ерзем, хыда бұшлареш. Аслы, тегіз улықсынже, тіллен-тіллен ежірмеді ежірмедідінже. Жүргіне лайық келже. Онышлы жул бұлмалла күжал, савынса утрема карьялы рамебе. Мавра ана келінче хебердезе кетсейлжім. Саваплы плажына телейдеші, Чынақта мен, әзі шылық тарза тавырыны жүре, манында тілей бүлже, дері бұл. Мінле тілей. Мангун вали пәр керенке ұслам жуду прымшке. Кевжені, кевжен мар, пызыған не парзаячы, паян ирбушлаза, она эбі сағыр худыр шипшу забадым, халі дейін ұндан таврындымға. Яшқа Юра Туры жылықсыра, шын картнеларне лайық выл. Туры барзан чеберек пұрынза кайы бірден. Ашын мағар. макар. Тембекекчі макар. Эпте жавна деп, паян демле, пәдем чүн ұжылза кайнын туйынчы. Анчах тебір күнне, ирбе, візем лайықын абатларза шимеде үлгереймеріш, килгартынче шывжавы илдензе кайры. Магар черен пахрыде, шақытсады жа. Кейл дұлы тулы халық кепірленсе келетіккен. Камзем күзем, мен жұраса жүреші. Ай, тұр-тұр, камда болейін ингек бұлман бол, хыбынза юкре маврада. Магар келгарды не сіксе дұхма тынычы, ша вақытра на хереш темізгі шуйға хлатса, кимак арыме шенеке сіксе кечі. Халах, в віземі кіште! Теревіл туйне шеклізе. Алық құдыр ақшавла бұшлары. Димакарыме хышын пүрделле кебірлензе кемедідінчіш. Ним дума аптырана магар жінзіне тебелелле үртмезіне шыншы. Анжақына тимагарымы шывар дауштармары. Эбір ер ерлесе келдемер, вижа тарық сүз піріне, тупса Тері был магара. Мүлі бір. Шаға хытса ғайры мағар. Ман бире, эбі візіне хывар хүшірді шырмана, юржіне, хуратмазарнычы немінде білмес деп пейін. Құрман үлтмен, тұры бұрағы, мағар магар сықсықса илже Әбәнер жеш жүргірен даврындым аплайпин арыму Әпте немен немінде білмес деп Әбәнер килде де булман Дәрі маррақ үлленгіна. гына нерен ұпрамызын жен қайза мен жененер ана аласан вырланы шаплай Мән қалай садымал евізін бе ұқтарас? қалық халық жән ліс сорзасы. Ара, ердірің күнда келді мәрвәй. Кімға Лисор сор, дерім авра шыппын Арайы бір. Мәне бір. Эпсірен қышын жүремейн, мана негамда сирен жума кығарман, мән пәләдеп эпсірінне, ташта тем хотланза жүрейдерезір. Лиссор ғышын тимагарыме шынерен чірлегірзі қайрым. Изіран тунзатырыр. Манбирзене изіре хилзегене. Тері выл маврана. Чибір кала жырға езі. Туржынды. Тима гареме халық хенелі жарынчы. Ял юшсем. Пулы жырмана. Маграшса елінчі выл. Ухтарас! Ежылдатма тыдынчыч хыш призем. Мән бұқсадым алы бұр. Сирен ирек тұванзем. Ухтарыр, ухтарыр. Айыплы мар жерден хыраза Келіші магар. Адер! Адер пушлар! Шынзем хевеш мета пратрыш. Пари камага жинеха барза гайре. Тепре не нянже. Сахманзине силле-силле урайне барахрыш. Сенре не камагайне ухтарджыш. Пәчік пүртреті цабахман ябалада юлмаря. Пәр бір дубай дубаймарыш. Адер тула! Тулда шырыр! Тері вара алжырха сабыға Тухас! Анчах бірдергізем ташта жыраса да тулда да тупун мареч. Макар хулен-хулен лапланма бушларе. Вăл халыха чунтан тархасылса йылынма тытынчче. Туры булыр тыванзем. Айыпсыр жина айыплаза шылыхан керерех. Энержеш тибідітса даврындым. Туры итлезе таны вғытра сире. Шынзем ним дума аптрареш. Чылаяша херхенсе макар хутне кечеш. Кам Енчінақ та віземдевмен бұлі, шын жүрене хұскатса ұраттар армар, деші. Тимагареме хый, иккелене бұшларе. Камвырлаза кайры вара апла бұлсан, ере чіпшбере құнда илсе келжі. Дезе пірмаяқ нұжылдатрығый. Нұмай бұлжи, сағалы, каллех паринзасы илгінжі. Чемерға, ұтшангайне бұқмарымыр бұл бір. Шүгінде, ұнда да... Вұтшанғы денерен Магар унда пәлдірех, ұжарғышын пүртлартны жұх, емрағассан, шыдыржадыр турацыне кубалаза хунычым. Чылай бұзық кубақ пулнычывыл. Халі вара хелга жейчен, юрайынче пузырынза вұртнебе лапчынза, пәчектеслі кубибек тұрза юлным. Магарына паянчен хыйде азырғаза пықманчы. Вучангай нети магарымя хый жырама дыдынчы. Вăл вәдір жағыр турацыне васкамазыр, шеш. жеш, Пірерін-пірерін илзе аякалла ұвыдайды. Шапла тем вұқыт иртре. Тима арымы қышқырзай әжі. Эй, тупынчы, тупынчы халық! Чынахи! Шавзамартақ чупса бұжы ұнбатнелі сор. Магар хой айып сұр бұлзан да елда шурза, квагарза гайре. Тимак арыме шаба айынжен вижетерге пир дарыхе турцағыларныне вол хой күжібе хой күржі. Шақсен мінземе, Манпир, эх, шереметь перезем! Тезе мағырца сымақ пұшлары тимагарыме. Халық хускалза гайря, урде магар чинев шудара слабық сейлдіш. Чимір зем, эп немінде білместіп. Эй, шаплай, варлать пельмеш пулать. Варығыне нихыжанда вара демеш. Магар изем ленжерех кайрыч. Чынақта, Чынахта, каму келсе хуна Кам жавын бе хытланным. Магар умне ли сорзиксе быче. Ун кучызем шелен кучызем. Вырымар Макар. Эп Эп Эп мәскерес. Ак чаксем мэнь. Лисор Магара тюре хылхачи кинжен янклатар заяжы. Аксана! Ак! Тыванзем! Ялйышсем! Херхенер! Аран-аран гына сымақ ченжіміз кен магар. Епмар дедепшке! Анжа хун хутне керестекен хал шағында негамда бұлмаре. Үрдеуменче дыраган мавра хыттын қашқырза магыр заяжы. Жылвайын хнеме мағар магар ғайны бек пулза шіреті жырылзе анжы. жінші арыш-пиріш кышкыражу, чуйғажу бұшланжы. Тем вағытран... Магар пырдак тына кече. Хыйне мен булнине пӹчеккенех тавжыра бушларя. Анжа хәлінде выл юкне жерде мар, ана жінзем шаватса, танкыштарза тарза, уттарза бұрашы. Ун жүріме хышне тимак арымен перезіне шақсы аны. Ері давра темчухлішін бырать, Пурде кышқырашы, шавлашы, Макаров сенсімағызіне үлтмеш, пуші шаврынак. хурал хуралза келеші. Суранезем сурза ыратны загай туйза каймаш вылхал. Хуллень утны шырдех сулына-сулына гаять, чарынзадыма хытланать, она чарынма да памашы, туязембе шурымранда, әнзіренде тегеші, аяк пірчішім мисін жен чыжа-чыжа Кашкар, ытла дюлек пырадан, ай, сассу мажи, тешіна ундан тадақ туязембе туртса жабашы. Жапмасырен мағарын үйжі таткаланать, юн бірігет. Кышқырма хушныран, вал кышқырма қытлан забығад. Сасилден меш. Шаплана еребене хурал бүрджі батне илзе жидержіш, кундахалық тада да ұтларақ бұғынным. Ергенер, тұванзем, туры бұр, варамареп! Аран жеші бар ұшқалазы сыма хушлы мәскен мағар. Шавындақ мағыр сана, кажарма! Кашқырашлы ытла кудылнышса ғайны, лисор. А езунда чиргүре кажарашы теренім. Эх, лисор! Күшшілі видер пахры мағар. Кышылыға пілні дегерлі бұл. Вірли! Камикенес хывақ лайық пледен! Кам! Лисор зіксе бұжуын батнелем ебі ана, Анжа хам ухмах, калазан шылық пуля, Шәрне ведь хазан жуну. Ага, эзаплай кень, мана лисор, эзамана, эзамана выродешуни, юрать, те пред тебе ты тарабры эппинзана, варашылы гузем пұр неде галан, халах, посса юзас пұладына шагында, Вадас пулать! жылық жылықмар, кукыраллы түрлендер! Алы халхинче ништалада хускалмаря. Магар зем нумая шинчери нищитриш пұлмала. Пара магара ли сурба унмайлызем кынахыне метытынчеш. Ине небес ғалғана, вырызыне чармалла. Утшынже візембе таштан келіні ұпрамдам. Сахал сағал! Пушше хвадилчі вара Оналайық әмірне де анмандыр. Эх, пыскатте! Тем калашын пульчы Магар упрама. Анчах лисор унчине кашкар бексикселарчы. Магар урах сымақта жінеймерім. Шақ күнзінжі Василий Петрович Разумов келге булман. Вренегенсене каникула салатных ищен вылхайнечі зімбе пірре уезд хулыне кайса келме жұтлары. Каяса валунда шура тұқса утре. Уес хулинче хыне кирләшсене туза шидерзен, коллег салагай не таврынма тухрре. Шурхи шыв журла, пыльчыклы шулба удасы шымылмар. Вадарбилік шухрым хуши, пәр ларза канмазар утса, разумов, шамрық пулзан да самайы вінче. Хевел кажалла сулыны шерегіна салагай Ял хушине кене кемене хана унда да кунда, үзір жінзем юрлаза шүрені тіліндерді. Мен бұлны кунда, мінлі уяв, тезе шутнаривал. Урал бүрчі патне жетсен, волтада ытларақ тілінже. Кунда үзірзем шырде хевалан завырдашы. Хыжы пыльчикыш негірзі выртна да ним дуймейші вырать. Хыжы хызад, тепризем, хызем тілін кашкарашса юрланы бек мігіреші. Урал бүрчін жек каткаран алдыр зембе темін ұсса жеші. Шарлаттарза тыға тыға юқтарайшы құшын хушинжелі сорда бұр. Волхай шара ал үзір алзимбе сулгаланад. Эхе, жау! Эбергам! Деть бұл. Эбер буян пикментей давражызем. Парам зире паклак павал. Эп пурнеде майлаштарма бледеп. Мана хириш камбырас чуть күлдірғов. <laughs> Аглистор тайгаланза катка патнелех пырзадыжы. Алдырды цадыраган шевер зуғалы стареге ағалірене курбынинчен шапса илжі. Эх, кукка, гаэс! Юрадады беп сына! Жақсене <laughs> курзан, разумов хайне ғай темжін пиде лайық марын туйза илчі. Ват ерзірзен пыққа, Мінлі жеші, тезе ерінчі бұл. Вара каялла шаврынза, ангардизем хыжипе, кедю хуши деген хезік урамба, шкулбатне шаврынза кеме шуттытрем. Разымов уя тухны духманах, карда юбелардаган эверкенетел бүлчем. Іштан таврынадын, өйтірі ундан эверке. Ага, уры жында бұр екен, савынны бек пүлжі Разымов. Вара васкамазар унбатне, карда жумне Уларан таврын адыпта, кунда менешки баянзерін, урамра үзірзем нумай көрнашы. Андығала, тарықсалы зүлже әверке, намыза да, шилыға да білмеші, елдақ паклак Павыл жызем, мен тады. мағараны не сұтса ішшіш баян. Мінлі не. Шапла бұр берін ялын, тере әверке баян елда бұлза жіншін семшіншін Херхене деп мағара, бұл. Велес патне жидейхінезе бітерджеш. Хам лажа күлзе, келіне аран лешсе қывардым. Аныне упра мілже, сыралла. Шапла қытланашы жай берін күнда, ергедіне елт адашса, үпне пітне жаврын загайны. Келіне житсен разумов пұшшех пашырханмады дінже. Магар ингеге ана қаныш памары. Мән шухыштытны варагу Магар Максимыч. Мән керлі болнана, разумывын шақ хыбара әненес келмері, кунда пәдембек суя боласын дойынжы. Штаймаре вара, керек менле болзан да, Магарбатни килне гайза бұғастерім. Лайық, тәплен білес, нужаллы жынна түрле ғылармалла тезе был. Магарзен тіліне жетсен, разумов кемезір чарынзадычы. Ташта Луба зайынже темілі евр ябала күплетсе үкіне елдінже. Василий Петрович храза үкірде шавында лавасқа забыжы. Шырде мағар вұртыне күржі. Онділінже тады киві баяв сұлғалан задырайды. Шавындақ маврада жұпса дұхлі. Мен бұлны! Хыбынса үкревіл. Ундан шерде вырдаган убышкине күрзан, онын зықри хыпса дұхлі. «Ах, Петрем, ай!» Тезе ним дума білмезір тискерен кышкырмада бірәдірім. Разумов ана арандыца жаржа. Ангышкыр деревіл. Кунда ним лес асхурада на пүрде еца етса бір. Магар пюртреде варах чинтына кереймере. Бұл урайынже вілзе бе хұскалмазыр вүрдірі. Шыв барха, шыв, өйтірі разумов мавраран. Сивы жив бачам кіне кышт ебетсе сыдырзан, магар сывлы шаврам бектуре. Анжақ немде онланса илеймере бұлмала, Хыймалдан хебеге хускалмаря. Разумов унчамкине тадах сиве шубай жібетсі ал изіне хулен хускатса выляндаржы. Шагын хышын пардактырзан, магар күшне ушриде, тұрзаларашын азаплан Ал Алжыраза кер, көлін-көлін пыққаларе. Разумов ана еребен шинчен бірзадытре. Йывашта лопка сымақсын бейге батса чынме бұшлары. Вырт вырдес Магар Максимыч, дәрі бұл. Жак вғытыра, кажала сулыны хевелге хыййне хубырлаза дыраган хура пеллет айынчен тухре. Херлі баяргі зем кантык Магар пичі жіне үкреш. Магарын күжі зем пулас, Вăл Вол чудыне пăхаймазар чавынтах пучне устре. Каллех Калех Кыштах Кыштақ тұрзан Магар тадақ кучне ұшре. Мін пулны кунда. Хылдатса евашты евашта за себе. Ундан мавра булышныбе аран-аран шекленже, Разумов ынасақ шинеларма булышры. Мін пулны кунда тезі үтрема каргаллех. Немінде бұлман лыплан ес лыплан, үгітлер ана учитель. Ышта әбі. Кедесірен кедезе алжыраза пықрымагар. Мана, білермері сываха сывахис Максим максимович, тұқтайыза. Адя ақшағында вырт. ну ну, еп шавытса бұрыпсына. Чибер бұл. Магар бұшнешік лезек алехи велехеріш пықса Разумов па маврана варымзақ шине, тумдер кубаланы жіре таяндар жеш. Ну, мен ухмахланадын ез Максим Максимович. Калаға, меншін хужине хывақ алы хумашутларын. Шаплакалар еді Разумов, Магар жіне чар тіллесе Магар бұшне Василий Петровича, әсте Василий Петровича, эх! Ну, кала-кала, мен бүлчі зана, пұрны жуға кламари. Магар евірін енішса. қышта хускалала Эх, Василий Петровича, Тері валшавді үйгенішледе хужылын засыба. тұран мұнда пұла зебе бұрынса. Эс білмесніға, Василий Петровича. Лисор земпіре, мінле мұшқыл қыдартныне. Шитменіне, хенезе речеш. Леш тінжіре, лучше, канлерех пүлмежі життерімшке. Разумов хыжіні ұтлада шелесе пықсаларныне азырхазан, бұлтадақ сымақны малалады сірі. Шаплаш. Ытлашы шын бұлды мебі, түнжере неме келі марчун. Мен жұралза үстіндіренші бір пұрныш құраймарым. Мен еріксір херінзе пұрын манапла болзан. Бара, сажын шүттінше хақламари, Максим Максимыч, Мӹнь, шүттінже, маржын пұрбір. Шақтарына шітсе де шүттінже құрман. Тінже, Василий Петрович маржын, маржын марвыл, маржын мар... Я... Тамық теші, рай теші, манын пұрныш тамық. Мене кирлі мана. Тем жүхлі тұра келдурым. Шылық сінжен сұхландым. Шынзенбеге кешлеме тарашырым. Таса чулны пула істерім. Ал урапа, керген мерім Вышлын тутлын бұрындым. Хамын телейме чухне Хывчухне шәрі жүвірза құраймарым. Анчахага, Міскер курзалар адап. Каламады керлімар. Магар евырын сывыл шаврчы. шавырчы. чим, Максим Максимыч. Ак, тәрістегі лек бұрны жа шавырза ярын. Тілі үйде бұлі. Урна штеші. Телей. Теші. Ур віземден жере. Чуни шавдері хурланыран бұлас. Магар-магар заяшы. Разумов фана пуше хергенже. Темдерлі ұшысы Максим қаласа ебатма, лопландарма дедінже. Пұрны шинженде. Шучандалық ырлых зем шинченде, Шинзен таза телейбе чевишліхі шинченде, Нумай-нумай қаласа бачывыл хевел анзаларчы. Чылайран дейін магар. Урыхран ұнбек хытланмап. Тезе сымақ барзан, разумов шак мәскен пәчек бүрттен тұқса қайрым. Магар вұл тұқса да, нумай чейін хайделін шуғышласаларчы. Үрі чәрелі шыншав. Немінде қалаймын. Ағы вәт, пәтім чуна ошатса, лапландарза хварчы. Сымағызе земіне дырашы. Ожа шене зылыш кенін тойыншы. Ия, халя пурде шиделіклі, лайық пек, мәнжін халях кайрыжы. Магар хайын зуранезіне мавра илзекілні шубазырчы. Ия жау, пыха, дәрі мінлі қаларыға учителі пурнышха кедері. Ана урах нембеде улыштарма Бейді Питайван, чержен кешін земкана еварлыға чыдаймашы дед. Тәрі сымақ пегек тойына чынақта. Эппур, ұқмақланмады дынным. Кам шергенне болі чыжымана. Херхенни те кайран. Тебірдесен, кама керлі. Магара учитель халя техай умінші туйнать. Он туйнать. зем халя халхара ян Леш, упрамбали сұра мен петлері выл, азаилчым магар тебір ғуд. Эдемасы детлі сұра. Таза море деть. Вреннешін тәріс чухлачав. Нумай білет. Ага, эпе хамах віземшіншін мен пічекрен білейді пұлзанда, Айық тәплен шуғышласа калаймастап. Утлазанда, пирен пәдем бұрна жачынах. Шавзем пыссадырашы вет. Унжын вара. пәтмелечі ғаман. Темде асне елчі магар. Шухышла, шухышла тегеребен тұрза ұткалаза жүрет. Хышчу хыйынчен хый тілінет, темле сарымзыр хыраза кайза шүжензе зейлет, шан жүріме севенет, сарылдадат. Шывырма вырдас умень выл, Ялан бекех туруш умне бұрзадыжы, кашхи келі калаза сықсықа бұшлары. Шак вахытрана калеха лечен асра булман шухышсем учитель каланысы Максим Азагильчич. Вал бір хужа сықсықма чарынжы. Мендері хаша учитель. алыне кагыры умне тытса да чымагар. Нихшанда туры жіне шанза анлар деревет. Я шаплагалары. Туры жіне шанзаларны бен немінде булмаш дері. Туры жырлах. Тірі Әлле аплам, Макар читрензелчі. Туры кажар теревіл варахы баланса сұқ-сұқма тапрадыры. Темінде ұқымақлан бір бұле бір. Кажар бере, кажар. Ей жүлде темір, бұрбек ұзалшылық сенчен шыл бере. Үрангалек чіреве каядып. Тур өмінже шылық сені кажарас. Ирек каядып теревіл.